بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Müslüman kardeşlerim Sesleri keselim. bizim hayatımızda bakıyoruz. İnsanlar birbirine itaat eder. Bazen, bazen isyan eder. İtaat etmeye en büyük sebep neydi? Ya karşı taraftan ücreti bekliyor, bir kazancı bekliyor onun için itaat ediyor, iyilik gösteriyor itaat ederken bir emrederse ya da bir isteği olursa ya da ondan korkuyor. Karşı bir karşı taraf güçlü oluyor. Tehdit ediyor, bir şey oluyor. Bu da çok sakin oluyor, itaat ediyor. Korku noktası itaat etmeye çok büyük bir sebeptir. Bakıyoruz mesela askerlikte ücret yok, ikram yok, bir şey yok. Ama bir asker subayın emrini duymazsa, tatbik etmezse onların emirlerini cezası cezası vardır. Onun için itaat eder. Korkuyor. Bir fabrikada işçi bakıyor patron geldi. Hemen bakıyorsun işi dört dörtlük yapıyor. Neden? Korkuyor. Maaşından kesebilir, işten atabilir. Bir talebe okulda Öğretmeni gelince öğretmen bütün dediklerini yapıyor. Öğretmen çıktı mı bağırmaya başlıyor bilmem ne yapıyor. Neden itaat ediyor? Korkuyor çünkü. Bir insan Allah'tan korkuyorsa itaat eder. Hiçbir kötülük yapmaz. Amelleri düzgün olur. Şu talebe okulda öğretmen çıktı mı hemen istediğini yapar bakmaz. Neden? Çünkü bana bakan kişi gitti. İstediğim gibi yaşayabilirim. Asker de aynı. Askerliğini bitirdi. Çıkar askerlikten istediği gibi yaşar. Bütün yasaklar gitti. Ama bir insan Allah'tan nereye kaçabilir? Nereye giderse Allah onu görüyor. Allah iki melek başına koydu. Birisi sevapları yazıyor, birisi günahları yazıyor. Onun için bir Müslüman insan hep dürüst kalıyor. Bu Müslüman Allah'tan korkuyorsa ama sadece ismi Müslüman olursa korkusu yoksa bakarsın her günahı yapabilir. Bu Allah'tan korkmak noktası insanın bütün hayatını düzelttirir. Allah Azze ve Celle kerim, çok kerim. Bir insan Allah'a itaat edince ona sevap yazar. Bir günah yaparsa günahını yazar. Tevbe edince tekrar siler. Ama Allah Azze ve Celle bir tek bu sevapları vermedi insanlara. Fazlası da verdi. Allah'tan korkarsa o da başka sevabı vardır. Peki bu korkmak meyvesi günaha yaklaşmamak. Yani benim sevabımı oradan alacağım günah yap, yapmadığım zaman. Allah Azze ve Celle ikinci sevap veriyor bir tek Allah'tan korkuyorsan. Bir de çok büyük bir ibadet bu. Sevabı da çok büyüktür. Allah Azze ve Celle insanları yarattı. Bir şey kalplerinde vardır. Devamlı mükafatı istiyorlar. Ücretini istiyorlar. Bir de cezadan korkuyorlar. Allah'ın rahmetinden onları cennete götürmek için, onları kurtarmak için cenneti ve cehennemi yarattı. Çünkü insan hem bunu seviyor hem de bundan kaçıyor. İkisini Allah aynı anda yarattığı zaman insan daha hızlı cennete gider. Ama cehennem olmasaydı insan der peki Allah'a itaat etmedim, cenneti kaçırdım ama böyle serbest kalırım. Ama serbest bir şey, bir şey olmayınca gider koşturur cennete gitmeye. Çünkü ya cennet ya cehennem olacak. Ortası yoktur. Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'de cehennemden korkutuyor. Neden korkutuyor? Korksak sevap kazanalım. Kazandıktan sonra cennete gideriz. İyi bir amel yaparız. Ama Allah Azze ve Celle bizi korkutmazsa cehennemden belki bütün günahları yaparız. Hem Allah cehennem yarattı hem de rahmetinden bize bildirdi cehennemde ne var. Cehennem gayb ilminden Allah bize bildirmeseydi bir tek kıyamet gününde her isyan eden cehenneme atılırsa insan çok pişman olacak. Bir de diyor haberim olsaydı Allah'a isyan etmedim. Allah'ın rahmeti çok, çok büyük. Cehennemin halleri, haberleri bize söyledi Kur'an-ı Kerim'de. Ne diyor Rabbimiz cehennemin hakkında Zümer suresinde 16. ayette? لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ Cehennemde Üstlerinde gölge gibi ateşleri vardır. Bir de altlarından her taraftan ateş var. Yani bir çadırda insan oturduğu gibi. Nasıl her tarafı çadır onu kapatıyor. Cehennemde ateş bir tek altından değil. Dünyada birisi yanarsa ateş nereden çıkıyorsa onu yakıyor. Alttan, yandan. Cehennemde hem altından hem üstünden hem yanlarından hem de cehennemin ateşi bir ateş normal bir ateş değildir. Ondan sonra Allah bu ayette ne diyor? ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ Allah kullarını bundan korkutuyor. Allah diyor yuhavvifu korkutuyor. Ondan sonra ya ibadi fettekun ey kullarım benden korkunuz. Takvalı olun. Allah Azze ve Celle bize çağırıyor. hem de Subhanahu ve Teala bize muhtaç değildir. Rahmetinden bize çağırıyor. Ey kullarım bize diyor. Büyük bir adam, büyük bir tüccar, zengin, bir subay, kral benimle konuşursa ne kadar gururlanırım. Benimle böyle böyle konuştu, onunla oturdum, muhabbet ettik bilmem ne. Sen çok gururlanır çünkü büyük birisi benimle konuştu. Allah Azze ve Celle şu büyüklerin yaratanı, dünyayı yaratan Allah Azze ve Celle kulları ile konuşuyor rahmetinden. Allah hiçbir kulun, kulunun ibadetine muhtaç değildir. Diyor ey kullarım benden korkunuz. Allah diyor size korkutuyorum cehennemden. Allah diyor korkutuyorum. Şimdi bir öğretmen tehdit ederse bir çocuğu okulda sopa eline alırsa böyle böyle yaparsan döverim seni. Senden korkmuyorum derse öğretmen hoşuna gidecek mi? Daha fazla ondan kızacak, daha fazla dövecek. Allah bize korkutuyor cehennemden. Biz diyeceğiz semi'na ve ata'na ya Rab tamam uzaklaştık günahlardan. İtaat ettik, semi'na ve ata'na işittik, itaat ettik dememiz lazım. Allah'tan korkmak bu kötü bir şey değil. Şimdi dünyada birisine derlerse komşusundan korkuyor insan utanır. Hayır korkmuyorum. Ama Allah'tan korkmak bu çok büyük bir ibadet. Bu iman edenlerin sıfatıdır. Salih melekler, melekler hepsi salih. Melekler hepsi Allah'tan korkuyorlar. Peygamberler Allah'tan korkuyorlar. Sahabeler Allah'tan korkuyorlar. Salih Müslümanlar da Allah'tan korkuyorlar. İsyan eden insanlar, günahkar insanlar korkusu yok Allah'tan. Allah Azze ve Celle meleklerin hakkında söylüyor. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Allah'tan korkuyorlar ve Allah onlara ne emrettiyse onu yaparlar. Bir de e, korkmak bir suç yaptıktan sonra olması şart değil. Korkmak ayrı bir ibadet. İnsan suç yaparsa yapmazsa her Herhalde Allah'tan korkması lazım. Allah meleklerin hakkında ne diyor? La yasun Allah ma amarahum ve yef'alun ma yu'marun. Melekler Allah azze ve celle hiç isyan etmezler. Meleklerin hakkında Allah ne diyor? La yasun Allah ma amarahum. Allah onlara ne emrettiyse yaparlar. Ve yef'alun ma yu'marun. Peki bu ayette Allah diyor hiç isyan etmiyorlar. Allah ne emrettiyse onlara yapıyorlar. Öbür ayette diyor Allah'tan korkuyorlar. Neden Allah'tan korkuyorlar? Bu tek başında ibadet olduğu için. Bir tek insanlar ve cinler Allah yarattıklarından isyan ediyorlar. Bir kısım bir e, bölüm insanlardan ve cinlerden. Başka Allah Azze ve Celle ne yarattıysa bu dünyalarda, bu alemlerde, dünyada olursa, dünyanın dışında da olursa Hiçbir şey Allah'a isyan etmiyor. Bir tek insandan isyan etmek çıkıyor ve cinlerden. Melekler Allah'a isyan etmediği halde Allah'tan korkuyorlar. İnsan Allah'ı ne kadar tanırsa o kadar ondan daha fazla korkar. Aynı örnek getiririm. Birisi subaydan korkmuyor sokakta yürürse o da sivil gidiyorsa yanında. Neden? Normal bir kişi görüyorum. Ama git asker olunca, onun kıyafetini görünce, rütbesini görünce o zaman önünde duruyor, titriyor. Haşa Allah Azze ve Celle insanlara benzetmiyorum. Ama söylüyorum insan karşı tarafı ne kadar bilirse o kadar korkar. Onun için Allah kendini bize sıfatlarını söyledi Kur'an-ı Kerim'de. Müslüman insan Allah'ın sıfatlarını öğrenmesi lazım. Allah'tan daha fazla korksun. Hem de ne kadar öğrenirse gerçekten Allah'ın sıfatını öğrenemeyecek, bilemeyecek. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ aziz. Allah onun ne diyeceğim seviyesi, kıymeti, derecesini anlatamıyorum. Ne kadar büyük olduğunu hiç kimse bilemeyecek. Ayetin sonunda inna Allah la kaviyyun aziz. Allah güçlüdür, izzetlidir. Sıfatlarını öğrenmemiz lazım ama yine Allah daha büyüktür. Bunu bilmemiz lazım. Biz öğrendikten sonra Allah'ın sıfatları Allah'tan korkunca hayatımız düzelir. Peki insan diyelim bir öğrendi bir bilmem ne ama bilmiyor yani bu korkunun sıfatı nedir? İbadet mi değil mi ne? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de çok ayetlerde bize emretti ve akimus sala namazınızı kılın ve atu zeka zekatınızı ödeyin. Peki korku için bir emir var mı? Evet. Namaza emrettiği gibi korkmamız, ondan korkmamız için emretti. Bakara suresinde 40. ayette Allah Azze ve Celle diyor ve iyyâye ferhabûn. Allah diyor benden korkunuz. Allah bize emrediyor. Allah ne emrettiyse yapmamız lazım. Korkmamız için ondan emir verdi. Bir de Ali İmran suresinde Allah diyor ve yuhazzirukumullahu nefse. Allah kendisinden size uyarıyor. Dikkat edin. İnsan hata yapmasın. Peki Allah bize emretti ondan korkalım diye. Bu ibadeti yapan mukafesi nedir? Ücreti nedir? Allah ona ne verecek? Allah diyor Rahman suresinde وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennetan. Kimse Allah'tan korkarsa Allah ona iki cennet verecek. Yani sevabı cennette iki kat olacak. Başka insan ne kadar sevap alırsa bu çarp iki. O insanda on saray varsa bunun da yirmi. Onun da bin ağaç varsa bu insanda iki bin. Allah diyor iki cenneti olacak. Ve kal tetecafa cunubuhum anil madaci' İman edenlerin sıfatlarını bu dünyada Allah Azze ve Celle söylüyor. Tetecafa cunubuhum anil madaci' Yataklardan yanları uzaklaşıyor. İnsan yatıyor, kalkıyor yataktan. Neden? İbadet etmeye. Gece oldu mu, herkes uyudu mu? Bunlar kalkıyorlar gece namazı için, dua etmesi için, ibadetleri için. Tetecafa cunubuhum anil madaci' Uzaklaşıyorlar yataklardan ibadet etmeye. Hangi ibadeti Allah vasfediyor? يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا Allah'a dua ediyorlar gecelerde havfen Allah'tan korkarak ve tama'a Allah'ın cennetini isteyerek. Peki Allah'a dua etmek korkarak ibadettir. Allah bu ibadeti bize söylüyor. Onun mukafası nedir? Ve mimma razaknahum yunfikun. Bu insanlar kalkıyorlar, dua ediyorlar Allah'tan korkarak ve cennetini isteyerek ve Allah onlara verdiği rızıktan infak ederler. Fakirlere ver, verirler, muhtaçlara. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيْنٍ Hiçbir nefis, hiçbir insan bilemez Allah onlara ne kadar büyük sevap sakladı. Yani insan tahmin eder Allah bu kadar verebilir, bu kadar verebilir. Ne kadar tahmin ederse, ne kadar düşünürse Allah daha fazla sevap verecek. Neden o kadar sevap veriliyor? Şimdi bu ibadetle beraber, dua et, etmekle beraber bir kalbinin ibadeti vardır. Korku ibadeti. İnsan bazen dua ediyor ama kalbinde bir korku yok, bir şey yok. Arabasını kullanırken giderken ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ama kalbi titreyek olunca ibadet ederken o başka oluyor. Ya Rab deyince Allah'ın güc, e, makamını, güçlüğünü, her şeyi düşünürse başka ibadeti olur, duası başka oluyor. Onun için Allah ne diyor? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ Hiçbir nefis Allah onlara ne kadar verecek tahmin edemez, bilemez. Neden? Cezaen bima kanu ya'malun. Yaptıkları ameller için Allah Azze ve Celle mukafasını veriyor. Başka ayette Allah Azze ve Celle diyor وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا Bu dünyada ifsad etmeyin. Kötü amel yapmayın. وَدْعُوهُ Allah'a dua edin. خَوْفًا وَطَمَعًا Ondan korkarak, cehenneminden korkarak, azabinden korkarak ve cennetini isteyerek. Devamlı Allah emrediyor dua edin ondan korkarak. Peki neden? Allah demiyor suçlu insanlar, kötü insanlar korksunlar falan. Dürüst insanlar. Allah onlara ne kadar sevap verecek? Şaşıracaksınız o insanlar. Allah diyor korkarak dua ediyorlar. Allah'tan korkarak dua ediyorlar. Bunlara Allah diyor emrediyor. İfsad etmeyin dünyada. Allah'a dua edin ondan korkarak, cennetini isteyerek en son inne rahmetallahi karibun minel muhsinin. İhsan edenler, iyilik yapanlar bunlardan Allah'ın rahmeti yakındır. Peki bunlar kim? İfsad etmeyenler ve Allah'a dua edenler korkarak. Ey Müslüman kardeşim bir gün gelecek kimisi cennete girecek, kimisi cehenneme girecek. Cennete girenlerin Allah'ın bir e, ne diyeyim bir resmini bize gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir sahne cennetten diyelim. Nasıl konuşuyorlar, ne muhabbet ediyorlar. Allah diyor ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesâelûn. Bu cennetteki oturanlar birbirine gelirler, muhabbet ederken konuşuyorlar. قالوا inna kunna qablu fi ehlina mushfiqin. Daha önce dünyada akrabalarımızla, eşlerimizle, çocuklarımızla, kardeşlerimizle, yakın insanlarla yaşarken Allah'tan korkuyorduk. Kendimize acı, acıyorduk. Sonucumuz ne olacak? Cennete mi gideceğiz mi cehenneme gideceğiz? İşfak ediyorduk kendilerimize. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ Allah'ın nimetiyle bizi kurtardı cehennemden ve azabından. İnna kunna min qabl daha önce ned'uh ona dua ediyorduk. İnnehu huvel berrur rahim. Şimdi bakıyoruz bunlar muhabbet ederken cennetin ehli amellerini söylerken nasıl kurturdular cehennemden nasıl cennete vardılar ne saydılar? Allah'tan korkuyorlar. Sonuçlarımız ne olacak? Cennetteyken bunu hatırlıyorlar. Hem de bunun sevabını gördükten sonra bildiler bu amel bizi kurtardı cennete götürdü. Allah'tan korkmak kıyamet gününde kurtuluş sebebidir. Çünkü bunlar böyle muhabbet ediyordular cennette, böyle konuşuyorlar. Bizim halimize baksak sanki bu dünyada halidine fiha gibi yaşıyoruz. Ölüm yok, bir şey olmayacak, kesin kesin rahat yaşıyoruz, hiç düşünmüyoruz. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Abdullah bin Abbas'a Kum fid dünya keenneke garib ev abiru sebil. Dünyada yabancı gibi yaşayacaksın ya da bir yolcu gibi. Şimdi bizden birisi memleketini bırakırsa başka yere giderse nereye olursa olsun. Kendine sorsun şimdi. Oraya varınca bir ev yapmasını düşündü mü inşaatını? Bir şey orada yapmayı düşünüyor mu? Yoksa ben yolcuyum ya. Hiçbir şeye bakmıyor. Hatta Allah kıyafeti çirkinse diyor kim burada beni tanıyor. Bu dereceye kadar bazen insan oluyor. Neden? Ya şimdi geçici olarak bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Bu dünya geçici olarak onu geçirin. Bu dünya uzun hayatı değildir. Yabancı gibi yaşayacaksın. Yabancı hiçbir şey düşünmez. Diyor memleketime dönünce. Hatta giderse bir yerde çalışırsa. Almanya'ya gidiyorlar bakıyorsun. Orada çalışıyor Türkiye'de evini yapıyor. Neden? Onun vatanı memleketi burası. Orada çalışıyor para gönderiyor. Bir bakıyorsun adam köylü bir köyden çıkıyor. Almanya'da en büyük şehirde yaşadıktan sonra geliyor köyünde evini yapıyor. Peki Müslüman insan memleketi nerede? Asıl memleketi cennettir. Oraya dönüşü olacak. Her amel cennette bir ev inşaat sebebine olması lazım. Her şey. Düşünecek, düşünecek ben bir günde oraya döneceğim. Orada hayatımı düzelteceğim. Nasıl düzeltecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde dönerken peygamberlere geçti. Musa Aleyhisselam'ın hikayesini biliyoruz. Belki herkes duydu. İnerken Musa Aleyhisselam soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah sana ne verdi? Diyor 50 namaz günde bana verdi. 50 farz. Musa Aleyhisselam diyor ya, ya Muhammed Ey Muhammed senin kavmin bunu yapamayacak. Dayanamayacaklar. Allah'a dön azaltmasını iste. Resulullah sellem döndü. Allah'tan azaltmasını istedi. Allah 45 yaptı. İnerken, inerken aynı şey oldu Musa aleyhisselamla. Döndürdü 40 oldu. indi, döndürdü 35. 5 5 indi 5'e kadar. Yine Musa aleyhisselam diyor. Ud ila rabbika veselhu tekfif. Allah'a dön azaltmasını iste. Dedi vallahi utanırım Rabbimden. Sonra Allah ona vahiyle öğretti. Dedi bunlar beş namaz kılınır sevabı elli namaz gibi. gibi. Peki Musa aleyhisselam bizi düşünüyordu. Diyor milletin bunu yapamayacak. İbrahim aleyhisselam ne dedi? Yine o da bizi düşünüyor. Sallallahu aleyhim ecmain. Dedi ey Muhammed ümmetine selam söyle benden. Bir de onlara haber ver. Cennet çok güzeldir suyu da çok lezzetlidir. Ve herkes cennete girince onun yeri ağaçsız gibi görecek. Ağaçlar dikecekse bu dünyada ağaçların tohumunu bize öğretiyor İbrahim aleyhisselam diyor. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah allahu akbar. O zaman insan bu dünyada yaşarken cennetini düzeltiyor, koruyor, seraylarını yapıyor, her şey orada düzeliyor ameline göre. İman eden insan gerçekten imanı güçlüyse, hep kalbi orada muallak olursa, hep onu düşünüyorsa bütün amelleri o cennet için olur. Bu dünya bir tek insan ondan alıyor yaşay yaşayabilsin diye. Bizim hayatımız böyle. Cenneti unuttuk, ahireti unuttuk. Yani ne diyeyim haftadan haftaya hatırlarsak iyidir. Belki çok hatırlıyoruz ama kalbimizde cennetin sevgisi, Allah'tan korkmak, cehennemden korkmak, cehenneminden korkmak tam yerleşmedi. Melekler Allah'tan korkuyorlar hem de hiç isyan etmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hiç isyan pardon Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah bütün günahlarını affetti. Ma taqaddeme minha ve ma teakhar. Yani yaptı günahlar ve yapmadığı günahlar Allah affetti. Yani onun sayfası, kağıdı, karnesi temiz kıyamet gününde. Allah ona bildirdi. Bütün günahların affedildi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa düşünürse bizim gibi bir günahı bilir bu günah yazılmayacak. Öyle bir insan hepimizden fazla Allah'tan korkuyordu. Hatta bütün Müslümanlardan fazla korkuyordu. Neden? Çünkü bu korkmak ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimiz. Öğrenelim nasıl Allah'tan korkuyor. Sonra bir çalışalım ona benzetmeye kendimizi. Bu korkmak ancak takvalı insandan olur. İnsan kalbinde bu korkmayı hissetmezse bilsin günahları çok diye daha düzgün yoldan uzaktır diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aişe müminin bize haber veriyor. Diyor hayatımda görmedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülüyor kahkaha atıyor. Hayatımda böyle görmediysem nasıl bir günahı göreceğim ya da böyle oynaması, vakit kaybetmesi, muhabbet ediyor böyle hedefsiz bir şey hayatında nasıl göreceğim? Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kattu mustecmi'an dahika hatta ara lehevata. Hiç görmedim onun gülmesini böyle rahat rahat kahkaha atarak. İnnemâ kana yebtesim. En çok tebessüm ediyor. Sahabe kiram bazı şeyleri çok yani Resulullah Aleyhisselam çok çok çok tebessüm ederse anlatacaklarsa çok memnun olursa ya da bir şey çok güldürücü olacaksa diyorlar hatta bedet nevacidu. Yani tebessüm ettiği zaman bu dişler göründü. وإذا كان وكان إذا رأى غيما عرف ذلك في وجهه أو ريحا عرف ذلك في وجهه Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulut görünce ya da bir rüzgar çıkarsa yüzünden rahatsızlığı belli olur. böyle korkuyor gibi. Aişe Ummin Peygamber Efendimiz'e diyor ya Resulallah insanlar bulutu görünce sevinirler. Derler ha yağmur yağacak Allah'ın rahmeti geliyor. Yarın bitkiler çıkar ağaçlar bilmem ne büyür falan. Sen neden korkuyorsun? Neden böyle rahatsız oluyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap veriyor. Ey Aişe nereden bileceğim ben bir azap gelmediğini bununla beraber. Bir kavm Allah onları helak etti yağmurda. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini. Yağmur yağdı onları helak etti. Bir kavmi Allah rüzgarla helak etti. Biz nereden bileceğiz Allah'ın azabı gelmiyor bununla? Peki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baksak hiç günah yapmıyor. Allah bütün günahlarını olduysa affetti. Yine o kadar Allah'tan korkuyor. O hayatta sahabelerin aralarında beraber yaşıyordular. Hiç günahtan, e, bütün günahlardan uzaktılar. Bizim hayatımızda Allah'tan korkmamız lazım değil mi? Allah bir azabı bize gönderirse bizim hayatımıza göre bırakalım Allah azabı dünyanın azabından Korkmayacaksak tekrar söylüyorum. Melekleri Allah'tan korkuyordular. Hem de öyle bir azap onların başına gelmez. Müslüman kardeşlerim Allah'tan korkmamıza belki vakti geldi. Şimdiye kadar geciktiysek. Kendimizi kurtaralım diye. Allah Azze ve Celle dediğim gibi bizi korkutuyor devamlı doğru yola dönmemiz için. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ya eyyuhen nasu ittaku rabbakum inne zelzelete saati şey'un azim. Ey insanlar Allah'tan korkunuz. Dikkat edelim bu kelimeye. Allah ne kadar tekrarladı Kur'an-ı Kerim'de. Ey insanlar Allah'tan korkunuz. İnne zelzelete saati şey'un azim. Kıyamet günün depremi çok büyük bir şeydir. İnsan sanmasın bu zamandaki depremler gibi bu dünyadaki olaylar gibi valla bir deprem oldu bilmem kaç bin kişi öldü bu şehrin yarısı e, yıkıldı falan hayır hayır hayır birkaç bin kişi bir şehir falan değil bütün bu dünyada deprem olacak bütün bu dünya sallanacak hiçbir apartman kalmayacak hiçbir ev kalmayacak يَوْمَ تَرَوْنَهَا o gün görünce tezhelu kullu murdi'atin amma arda'at her emziran kadın onun yavrusunu unutacak. Sanki yok gibi. Biz bu dünyada haberlerde bazen duyuyoruz ya da başka yerlerde bir yangın oluyor. Kadın bebeği almak için yangın içinde yanıyor. Bazen yetişemiyorlar hastaneye. Kadın kaçıyor, çıktıktan sonra dönüyor bebeğini almaya. Kurtuldun, dönüyor onu almaya, onunla beraber çıkmazlar. Bir kadın onun yavrusunu unutmaz, oğlunu unutmaz, kızını unutmaz. Ama o günde Allah diyor unutacaklar. Korkudan. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا Her hamile kadın düşürür. Korkudan. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا İnsanları hepsi sarhoş görürsün. Hepsi. Ama Allah diyor onlar sarhoş değiller. İçki içmediler. Akıllarını kaybetmediler içkiden ya da başka bir şeyden. Bir tek korkudan sarhoş gibi yürüyorlar. وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ Peki neden sarhoşlar? Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. Allah'ın azabının başlangıcını gördüler. Bu dünya sallanmaya başladı. Allah Azze ve Celle bize emrediyor ondan korkalım. Bir de kıyamet günün haberleri bize veriyor. O günü düşünelim diye. Korkmamız için. Biz gerçekten Allah'tan korkuyorsak kalbimizde bir şey yan, yanacak. Onu hissetmemiz lazım. Neden daha önce Allah'a isyan ettik? Yaptıklarımıza çok pişman olmamız lazım. Üzülmemiz lazım. Ama insan böyle bir şey olmadığı gibi geçiriyorsa e elhamdülillah innallaha gafurur rahim. Allah çok affediyor. E, tamam tövbe ettim. Allah bütün günahlarımı affetti. O kadar kolay bir şey değil. Bilemeyiz Allah affetti mi etmedi mi? Bizim hayatımız düzelecek mi düzelmeyecek mi? Ne olacak? İnsan çok pişman olacak. Ağlasın. Bu şekilde belki kendini kurtarabilir. Kendimize hesap verirsek Belki acayip günahları buluruz hayatımızda. Allah Azze ve Celle bir kere cehenneminden korkutuyor. Bir kere kıyamet gününden korkutuyor. Bir kere bizi tehdit ediyor. Bir kere bir kere devamlı Kur'an-ı Kerim'de ayetler bir sürü manelerin yanında geziyor. Allah'tan korkalım diye hayatımızı düzeltelim diye. Allah Bakara suresinde ne dedi? Ve iyyaya farhabun. Benden korkunuz. Tur suresinde ne dedi? İnne azâbe rabbike levâki' tehdit ediyor. Allah'ın azabı geliyor geliyor. Her halde geliyor yani. İnsan bunu düşünsün. Yani valla ben gittim bu yoldan kurtuldum falan kişi kaza yaptı. Değil. Bir tane düştü bir tane düşmedi. Kıyamet günü geliyor. Herkes onu yaşayacak. Mahşer gününde herkes 50 bin sene bekleyecek. Herkes cehennemi görecek, yaklaşacak. Allah tehdit ediyor bize. İnnemâ tu'adûne levâki' size verdiğimiz söz bu azaplar geliyorlar göreceksiniz Allah diyor Mursalat suresinde. Kıyamet günün sıfatları bize söylüyor Rabbimiz. وَاِذَا biharu فُجِّرَتْ Denizlere baksan patlayacak kıyamet gününde. Bu patlama kelimesi kolay değil. Şimdi onu duyuyoruz. Yani yine kalbimizde bir şey olursa ama kolay geçiriyoruz. Herkes biliyor bir bomba bu kadar olursa elde atılıyor. Böyle bir yere atılırsa belki hepimiz öldürür. Ama bir bomba patlayacaksa 5 metrelik füze ne yapar bir yerde inerse? Peki bir bomba dünyanın üçte ikisi olursa? Dünyanın üçte biri kara. Üçte ikisi denizler. Şu bomba o kadar büyükse patlayınca ne yapacak bu dünyada? Allah diyor ve izel biharu fucirat denizler patlayacak o günde. Bu İnfitar suresinde, Tekvir suresinde Allah diyor ve izel biharu sucirat denizler yanınca. Tam aynı şey bu bombalar gibi. Bir patlıyor sonra yangın oluyor. Kıyamet gününde insan bu patlamaları duyacak sonra bakacak her taraf yanıyor. Peki bir düşünelim biz burada denizi görmüyoruz gibi ama yanıyorsa bu deniz olduğu gibi benzin gibi. Biz burada bir dakika durabilir miyiz? Vallahi sıcaklığından sadece bir dakika duramayız. Peki denizler böyle. Haydi bakalım kaçalım denizlerden. Nereye kaçacağız? Karşı tarafa karanın içinde. Allah diyor ve izel cibalu nusifat. Dağlar patlatıldı. Ne geldi ona? Allah bilir Patlattı. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ Bundan sonra patladıktan sonra dağlar pamuk gibi olacak. Böyle büyüyecek, şişecek. Peki Tekvir suresinde ne diyor Rabbimiz? وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ Peki dağlar patladı. Sonra pamuk şeklinde oldu. Sonra yürüdü. Peki bu insan ne kadar ufak denizin önünde dağın önünde. Hali ne olacak o günde? Burada patlamalar ateş. Orada patlamalar o kadar dağlar büyük daha fazla şişecek sonra yürüyecek. Peki <laughs> insan yukarıya bakacaksa Allah'a dua edecekse bir bakıyor Allah bize haber veriyor. İzes semaun şakkat. Gökler çatladı. Bildiğimiz gökler gibi değildir. Şimdi bakıyoruz o ne kadar güzel subhanallah yıldızlara bak bilmem ne. O zaman da insan bakıyor her taraf çatlak. Başka ayette Allah diyor فَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا Bazı yerler o kadar çatlıyor kapılar gibi oluyor göklerde. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Bu güneş nerede? Ay nerede? Allah ikisini birleştiriyor kıyamet gününde. Yine insan hali nedir o gün? O gün için amel etmemiz lazım değil mi? O günden korkmamız lazım değil mi? Hayatımızı düzeltmeyecek miyiz? İbadetlerimizi az önce namaz için kardeşler konuşuyordular. Ne zaman insan hiçbir namazı kaçırmayacak? Ne zaman başını yere koyunca, secde edince hissedecek Allah'ın büyüklüğü. Biz başımızı yere koyuyoruz, zilletimizi gösteriyoruz Allah Azze ve Celle, Allah bizi affetsin diye. Peki gökler durumu böyle, dağlar böyle, denizler böyle. Ben durduğum yer nasıl? Allah diyor اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا Yerler de altımda titriyor. Deprem her taraf. وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا Bu dünya artık en ağır şeyleri atıyor, çıkartıyor. Neymiş en ağır şey? Demir mi? Hangi maden? Taş mı? Ne? Tefsirler de diyorlar gelecek ayetlerden biliriz ağır şey nedir? Nedir? İnsan günahlarından toprak tahammül etmiyor onu. Toprakta bile Allah toprağı yarattı. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Her şeyi Allah yarattı tesbih ediyor. Velakin la tefkahuna tesbihahum. İnsanlar bu Allah yarattık yarattıklarını nasıl tesbih ediyorlar anlamaz insan. Bu toprak insandan rahatsız günahlarından. Onu atıyor o zaman da kurtuluyor ondan. İza zulziletil ardu zilzalaha. Yer titriyor. Ve ahrajatil ardu efkalaha. Dünya, toprak, ağırlığı, ağır şeyleri taşıdı, şey attı. Ve kâlel insanu mâleha. O zaman insan çıkınca böyle topraktan bakıyor. Diyor mâleha ne oldu? Ne var? Ne oluyor şimdi? يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا Bu toprak, bu yer ona cevap veriyor. Ne oluyor? بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا Allah bana emir verdi, seni atayım. Bu dünya insana haber veriyor olaylar nedir? يَوْمَ اِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا İnsanlar düz, düz, yani nizamsız, düz, düz, düzen yok onlarda. Herkes bir yere çıkıyor, herkes bir şekilde yürüyor. Herkes başka durumu vardır. يَوْمَ اِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ Allah onları bu topraktan çıkarttı, amellerini görsün diye. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Kimse iyi bir amel yaparsa, salih bir amel yaparsa, zerreye kadar olursa bile Allah sevabını verecek, onu görecek. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Bir de bir günah yapılırsa, zerreye kadar olursa yine insan onu görecek. Zerreye kadar söylüyoruz. Zerre nedir? Bir düşünelim. Zerre çok büyük bir şey amellerde olunca. Ama başka şeylerde olunca kıymeti yoktur. Bu dünyada her şey Zerreyle hesaplanmaz. Altın bile onu satın alırsan gramla ölçüyorlar. Zerreyle ölçmüyorlar. Bir gramda Allah bilir kaç bin zerre vardır ya da kaç milyon zerre var. Aişe ummul müminin bir kere onun yanında bir tane hurma vardı. Bir fakir geçti ona hurmayı verdiler. Yanındaki duranlar dediler ne faydası var bu? Ne doyuracak onu ne bir fayda yani bir şey değil bu bir hurma verilir mi? Dedi Allah Azze ve Celle bir zerrenin sevabını yazacak. Bunun içinde kaç zerre vardır? Hesap böyle yapılır. Ey insan sen kendini düşün o günde. Bu dünya böyle değişince altında deprem olunca, denizler patlayınca, her şey olunca semada güneş bu dünyadan 700 bin kat büyüktür. Ailen beraber birleşecekler. Bu olaylarda senin durumun nedir? Ne düşüneceksin? Ne yapacaksın? Allah Azze ve Celle bize haber veriyor. İnsan o zaman da soruyor. يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ İnsan o zaman da diyor nereye kaçabileyim? Nereye kaçabilirim? Tabi bir kaçış bulamayacak. Bir düşünecek. Valla en iyisi özür dileyim, tövbe edeyim Allah Azze ve Celle. Allah affedicidir. Allah ne diyor? Hayır. Buna da izin yok. Hâzâ yevmû lâ Bugün de konuşamazlar insanlar. Şimdi bu dünyada istediği kadar konuşabilir, istediği kadar tevbe edebilir, istediği kadar kalkabilir, namaz kılabilir, Allah affeder Ama o günde kalkıyor ya Rab bana affet diyecek diyemez. Hâzâ yevmü lâ yantıkûn. Konuşmak yok bugün de konuşamayacaklar. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ Özür dilemeye Allah izin vermeyecek. Bu Mursalat suresinde ayetler. Ne özür dileme, dilemek var ne. Peki bundan sonra ne olacak? İnsan bu olayları gördükten sonra kaçmak istedi kaça, kaçamaz Yer bulamadı. Her yer aynı. Dedi bir tevbe edeyim Allah izin vermedi. Ondan sonra ne vardır? Allah diyor inne cehenneme kânet mirsada. Cehennem bekliyordu. Cehennemi de Allah yarattı. Cehenneme kafirler atılınca kıyamet gününde diyor hel min mezid hel min mezid daha fazlası yok mu? Daha fazla istiyor. Allah'a isyan edenlerin cezasını görsünler. İnne cehenneme kânet mirsada. Cehennem insanları bekliyordu, bekliyordu, oturuyor. Siz o kadar uzun seneler Allah'a isyan ettiniz. Gelin bakın Allah'ın cezası nedir. Littâgîne meâbâ. Bu cehennem tuğyan edenler yani günah işleyenler, haddini açanlar, sınırını geçenler dönüştür. Bu cehennem onlara dönüş. لَابِث۪ينَ ف۪يهَا اَحْقَابًا binlerce seneler kalacaklar. Bir gün, iki gün, bir sene, beş sene, on sene, bin sene değil. O ebedi hayat, uzun hayat. La yezûkûne fîhâ berden ve la şerâba. Bu cehennemde ne soğuk bir şey bulabilirler, ne soğuk meşrubat bulabilirler. İlla hamimen ve gassaka ancak kaynar su ve cehennemin ehlinin irinidir. Bir tek bunları bulurlar. Onlar yanarken yaraları olur. İrin akar. Bu akan irin başka kafirlere içilecek bir şey olacak. Cehennem bekliyor. Cehennemde ne var? Allah diyor inna a'tedna lil kafirine salasila ve aglalen ve sa'ira. Kafirlere, zincirlere, kelepçelere ateş hazırladık Rabbimiz diyor. Kullema nadijat culuduhum onların derisi pişince beddelnahum culuden gayraha. Başka deri Allah azze ve celle yaratır. Bu dünyada bir insan yanarsa yanacak yanacak bitecek. Kül olur belki. Ama cehennemde hayır. Derisi pişince Allah yeni deri yaratıyor. Neden? لِيَذُوقُ azab. Allah diyor azabı görsün diye. Bir insan Allah'tan korkmuyorsa o zaman görsün. Korkmadığı zaman Allah ne yapabilir ona? Ah insan o günde ne düşünüyor? Ne kadar pişman oluyor? Neden? Şu kısa dünya 50-60 sene Allah'a ibadet etmedim. Şu günlerde. Çok kısa. Çok kısa öleceğiz. Ebedi hayat orada binlerce hatta milyonlarca milyarlarca seneler olacak insan orada. Yevme izin yevmel Yavaddul mucrimu lev yeftedi min azabi yevmi izen bibeni. O kadar pişman oluyor. Bir düşünüyor. Allah beni bırakırsa benim çocuklarımı alsın Onlara azap versin bir tek beni kurtarsın. O sahibetihi ve ahi. Onlar yetmezse benim eşimi de ve kardeşlerimi de alsın. Ve fasiletihi leti tu'uyih. Benim kabilem, benim milletim hepsi hepsi hepsi gitsin yansın bir tek ben kurtulayım. O kadar şiddetli azap görünce. Ve men fil ardı cemi'an thumme yuncih. Onlar da yetmezse Allah benden kabul ederse bütün dünyanın insanları onları alırsa bir tek beni kurtarsın. Kella Allah diyor kesinlikle hayır. İnneha lava bu ateş kaynıyor gibi. Nezza'aten lişşeva kafa derisini soyan bir ateştir. Allah öyle onu vasfediyor. Ted'u men edbara ve tevella yüzünü çeviren bu dünyada Allah'ın yolundan cehennem onu çağırıyor cehenneme girecek. Peki bu insan o kadar verdi bir tek kurtulsun diye. Herkes gitsin yansın çocuklarım, eşim, kardeşlerim bilmem ne kurtulayım. Baktı Allah dedi hayır. Kesinlikle hayır. Geleceksin. O zaman pişmanlık zamanı geldi. Bir düşündü özür dileyecek. Allah ona izin vermedi. Konuşacak. Allah onu konuşturtmadı. Bilmem ne يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O günde bu zalimler ellerini ısıracaklar pişmanlıktan. يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا Keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oldum. Onun yolunu takip ettin, ettim. Keşke. Ama şimdi pişman olduktan sonra yine bir şey değişmeyecek. Ne olursa olsun dönüş yoktur. herkesin kitabını, amel kitabını, karnesi diyebilirim, aldı. Allah diyor ve kulle insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqi. Her insan boynuna kendi kitabını Allah azze ve celle asıyor, veriyor. Ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelqahu menşura. Kıyamet gününde ona bir kitap, açık bir kitap ona çıkarırız. Bütün yaptıkları içinde bulur. Bu dünyada insan belki bir saatte binlerce ameller yapabilir. Her bakışta Allah onu yazdı. Bir tebessüm ederse birisinden dalga geçerek ya da iyilik yapmak için birisinin yüzüne tebessüm ederse hepsi yazılır. Düşünün 50 sene, 60 sene, 80 sene içinde insan ne kadar yapar? Hepsi bu kitapta yazılıdır. Ve nuhricu lehu yevmel kıyame. Kıyamet gününde ona bir kitap çıkarırız. Yelkahu onu görüyor menşura açık. İkra kitabak. Senin kitabını şimdi oku. Sen oku. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Sen bileceksin hatalarını bu kitabı okuyunca. Bileceksin eksiklerin ne kadardı dünyada. Bu kitaplar nasıl dağıtılır? İman edenlere, dürüst insanlara, böyle geliyor sağ ellerine verilir. Onlar da bakıyorlar melekler güzel bir şekilde geliyor güzel bir şekilde dağıtıyor. Sevinirler gelirler alırlar. Ama cehennemin ehli almasını istemiyor çünkü biliyor aldıktan sonra onun hali olacak? Yüzünü çeviriyor, almak istemiyor, böyle yapıyor. Arkasından veriyorlar. Hem de sol eliyle. Bir ayette diyor, وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ Sol eliyle kitabı alan فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَ Keşke bu kitabı almasaydım. وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَ Keşke hesabımı bilmeseydim. Birdenbire tutulup cehenneme atılsaydım. Ya leyteha kânetil kâdiye. Keşke dünyada öldürdükten, öldükten sonra kalkmasaydım kabrimden. Ma agna anni maliye. Adam çok zengindi ama parası ona yaramadı. bu çukura indikten sonra kabire indikten sonra bir kuruş ona vermediler. Verilirse bile ne kabir, kabirde faydası olacak ona ne mahşer gününde. Ma agna anni maliye heleke anni sultaniye sultanlığım da bana yaramadı. Dünyada adam sultandı. Askerleri var bilmem neyleri var böyle gururlu gururlu her şeye bakıyor. Onlar kıyamet gününde hepsi gitti. Çöpçü, sultan ikisi yan yana duruyorlar aynı. Bu çöp şu bir secde Allah Azze ve Celle ederse şu sultanın üstünde oldu. Heleke anni sultaniye. Sultanlığın faydası olmadı bana. Yani bu dünyada toplanan şeyler kıyamet gününde eğer Allah için olmazsa sıfırdır. Allah ondan sonra diyor huzuhu fagulluh. Onu alın, kelepçeleri ellerine atın, ayaklarına götürün. Thummel cehime salluh. Ondan sonra ateşe atın. Thumme fi silsiletin zer'uha seb'une zira'an feslukuh. Ondan sonra bir zincirde 70 mitrelik bağlayın. Bir insan böyle bağlandıktan sonra bu dünyada Allah'tan korkmadığı için, salih amel yapmadığı için, günahları yaptığı için düşünelim böyle bağlandıktan sonra Allah diyor feyukhadu bin nevasi vel akdam alınlarından ayaklarına bağlanıyorlar buradan ayaklarına bu şekilde ondan sonra Allah bize haber veriyor yevme yushabune fin nari ala vucuhihim zuqu messe sakar İnsan bu şekilde bağlandı başı ayaklarına yüzü yerde sonra böyle çekiliyorlar nerede ateşin içinde Düşünün insanın altında, şu cehennemin toprağında, taşlarında, konağın demirlerin üstünde böyle kaynar her şey su olsa taş olsa üstüne böyle çekiliyor insan. Neden? Tekrar Allah bize diyor. Zuku messe sakar cehennemin azabını görün. Madem bundan korkmuyordunuz dünyada Allah o kadar tehdit etti. O kadar bize uyardı. O kadar bize söyledi. Bizim kulaklarımızda sanki bir şey vardır tıkanmış. Müslüman kardeşlerim Allah'tan korkmamız lazım. Bu korku bizi tevbe etmeye çekmesi lazım. Tevbe ettikten sonra günahlardan uzaklaşalım. Hayatımızı düzeltelim Belki Allah bizi kabul eder, bizi affeder. Bize tehdit eden, bunu söyleyen bir insan değildir. Şu insanların Rabbidir. Bizim kalplerimizi çalıştıran, bir tek bunu düşünürsek Allah ne kadar büyük bilebiliriz. En iyi pompa dünyada 70-80 sene çalışmaz. Garantisi 3 sene 5 sene bilmem ne. Bu kalbi Allah çalıştırıyor unutmuyor, durdurmuyor. Gece gündüz her vakitte bu kalp çalışıyor bir pompa seneler seneler. İnsanın vücudun, vücudunda sadece bu pompa değildir. Bir sürü onun gibi cihazlar vardır. Bunu yaratan bizi unutmayan hiçbir günde ve her şeyi yaratan tehdit ediyor. Bana itaat etmezseniz şu size vasfettiğim cehennem, cehennem bekliyor size. Allah Azze ve Celle bizi unutmayacak. Kıyamet gününde hiç kimse unutulmayacak. Herkes onun amelini görecek. Sanmayalım Allah bizi unutabilir. Ya da amellerimizi bazılarını kaybedebilir. Hayır. Kesinlikle hayır. Allah Azze ve Celle her şey elindedir. Hepimiz unutmayalım. Ölüm gelmeden önce bize haber vermez. Ölüm birdenbire gelir. Devamlı görüyoruz. Gençler vefat ediyorlar. Çocuklar vefat ediyorlar. İnsan sanmasın daha uzun ömür önümde var. Tevbe edebilirim. Hacca gidebilirim. Kardeşim neden şimdiye kadar hacca gitmedin? E inşallah emekli olunca, büyüyünce bilmem ne. Bu hesaplar yanlış. İnsan her salih ameli bir an önce yapsın. Her iyi amel bir an önce yapsın. Her günahtan uzaklaşsın. Belki Allah Azze ve Celle onu kurtarabilir. Cehennemden kaçmamız lazım. Nereye? Allah Azze ve Celle. Allah Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresinde diyor Fefirru ilallah. Allah'ın azabından kaçın Allah'a azze ve celle. Azabından kaçınca ona, onun ibadetine kaçarız. Allah bizi korur. Allah bizi affeder. Allah bize ikram eder cennetinde. Ve sallallahu ve baraka ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.